Peygamberimiz buyurdular ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Açılın burasını. Bizim şeyler cümlemize husna hatıneler tevfik et ya Rabbi. Livetkinle Allah rızası için. Livetkinle Allah rızası bir sadaka, bir sadaka sahibinin elinden çıktığı vakit, hani verdiğim mana gibi oluyor, sahibinin elinden bir sadaka, bir zekat, bir fıtıra, herhangi bir hayır parası, cami, köprü vesair bir yere paran çıktı mı elinden, gözünden aldın mı, Şair eline almadan Allahu Teala Hazretleri kudret eline alır. Yani sen o eli göremeyince hemen vermiş oluyor ama o ikinizin arasında Allah'ın eli var. Allah elden münezzeh değil mi efendim? Allah'ın kudret eli var diyor sana. Anla. Kudret eli var Allah'ın. O emaya vermiyorsun, o camiye vermiyorsun, o fakire vermiyorsun. İlki Allah'a veriyorsun. Allah verdiğini de öyle veriyor. dinle çok kıymetli. Alın kabul buyurun ve Bir hamsi kelimatın beş kelime söyler o sadaka. Sahibine beş kelime söyler. Duymayıyorum. Kulağım sağır. Ne yapayım? Basiret kulağım kapalı. Evveluha تقول كنت صغيرا فكبرتني به وكنت قليلا فكبرتني به وكنت عدوا فأحببتني به وكنت فانيا فأبقيتني به وكنت حارسا فالآن صيرت حارسك صدق رسول الله ونطق حبيب الله Müjdeki bu kadar dinleyin ki duyun. yani Rabbimiz ne lütfediyor bak. Verilen sadaka şu beş, şu beş kelimeyi sahibine söyler. Nedir hocam? Hocam nedir Allah aşkına? Sadaka söyler mi? Söyler diyor Peygamberimiz. Söyler ya sen duyma. Duyanlar duyar. Bir, kıymatça güççü günün Kıymatı güççüydü, verdiğim birtecik liraydı. Feyiz bereketçe beni büyüttüm, e, ee, bire 700, 700 bin lira, 700 bin lira bereket verdim, sevap verdim. Bu sadaka kendi söylüyor. Sen ben güççüydüm, birtecik liraydım, 700 bin lira büyüttüm ya Rabbi, e, diye sahibine söyler. Ya biz yediğimizi zannediyoruz ki ihtisas ediyor da e, diyor zannediyor. Vermediğin için azalıyor. Cemaatimiz şöyle ileriye gelecekler böyle çoğalıyor cemaatın herhalde. Şöyle gelin bana diyelim. Gelin gelin gelin gelin gelin. Namaz olur diye korkuyorum. Acele konuşuyorum. Vahat yaklaşıp geliyor. İyi dinle, kulağını iyi aç da birer birer girsin inşallah. Beş kelimeden birisi, ben azıdım, beni feyzi bereketle çoğalttın, sadaka verdim çünkü benden, beni çoğalttın diyor. İkincisi, saysa, sayca da azıdım, sayım azdı, bin keciydi, beni Allah'ın fazlıyla çoğalttın, bire yedi yüz vermekle Daha aşağıda ayeti gelecek okurum inşallah o zaman. Yani böyle beni çoğalttın. Bir tane ekini diyor Allah misal getiriyor. Tek ekini, tek buğdayı toprağa düşürdün mü, yeşerdin mi bir kez çıkacak zanneden yedi tane başlak yaparım onu diyor Allah. Yedi tane çoğaldırır. Toprağın içinden yedi tane dala ayrılır her dalda yüz, her başçakta yüz tane dene olur, yedi yüz dene veririm, daha da ziyade ilerim. Sen dinle, parlamıyorsun, yiyorsun, kalbin yiyorsun yalnız. Allah Allah. Üçüncüsü, evvelde sana düşman düşmanıdım. Para insana düşman olur. Niye tehlikenin dürüst, kesetehi candır. Miden boş oldu mu hastalık gelmez. Az yer, az içersen hastalık gelmez insana. Biz hep çok yediğimizden, içtiğimizden böyle olduk. Onun için e, paran da olmazsa yanın rahat olur, parası olanın hep dışarıya kapıyı vurdu. Tabanca açalım. Yok 20 bin lira Vere veriyorum diye kapıyı kalktım mı Ankara'da çok gördüm. O gün dükkanın camları tüm kırılmış. 20 bin liranın yerine 50 bin liralık zarar atmışlar böyle kayalarla neyle. Yani şehirler bizden rahat değil. Böyle korkuyla yaşayırlar. Ben şehirde de oturdum. Allah Allah iç düşmanlarından muhafaza et. Dış düşmanlarından muhafaza et ya Rabbi evvelce sana düşmanıdım. Şimdi beni kendine dost eyledin. Şimdi ben sana dost oldum. Zekatını neyi verince yarın ahirette seni kurtaracağım diyor o mal. Allah'ın kudret eline getince böyle diyor. Dinle kardeşim. Dünyaca sarf olunmakla fani olacağım dünyaya, çocuklara yemeye, içmeye, kadehlere, etlere, ekmeklere vesaire, elbiseye, e, bu soldu bir daha al, bu soldu bir daha al diye ailenin, çocukların, kızların nazını çekemeyip de üst üstüne aldığın şeyler onlar fani olacak. Dünyaya sarf olunmakla fani olacaktım. Allah'a vermekle beni bakı malık ettin. Yani çok sözlerde ezem okunur diye konuşamıyorum. Çünkü insan anadan uryan doğar, e, kalkacak kabrinden kalkar kana. Karnı aç diye ilaç. Yendi de anadan uryan. Ayşe Sıddık'a annemiz dedi ki ya Muhammed insan utanmayacak mı? utanmayacak mı? Kadın da anadan uryan olacak. Erkek de anadan uryan olacak. Herkeslerin üstünde el kadar bir bez olmayacak. Utanmayacak mı ya Resulallah? Ya sen canım. Ya sen ne diyorsun? Herkes kendini erkek kadın olduğunu bilmeyecek kadar deşyan olacak. Acaba mahkemede cehenneme mi gireceğim, cennete mi gireceğim? Korkusuyla kahan kendini bilmeyecek ki, Şehvetten geçti, açıktan geçti, saçıktan geçti. Öyle olacak ki ya Ayşe, herkes kendinin kim olduğunu bilmeyecek. Bu başımıza gel. başına birbirimize darılır, kırılır, birbirimizin gönlünü boşa Şurada sekiz on sene daha yaşadım, bu filan da ölmüş. Bak bir saadete ya. Köprüyü geçtim, işte Mehmet yanımdaydı. Süleyman amca, babamın dervişiydi o. Dervişiydi, Elif anası vardı. Bize çok gelirdi. Köprüyü geçince o da arkamdan geldi. Döndüm Süleyman amca. <laughs> Babamın sen dostuydun. Belki bağlarımızın evde baktın, geçtiğini de hakkını helal et. Ayakların asrarı olayım mı canım? Ne hakkım var canım? Din koruyla helal olsun dedi. Yeniden de Mustafa Hoca geldi. Şu Şiirli, Beylikli Küflü Hoca geliyor ya de buralarda. Onunla da helallaştık, ayrıldık. Dün dedi ki dua istedi. Dua etsin Süleyman ismini unutmuşsun ben o olduğunu bir gün evvel halallaştık, ikinci gün Allah diyerek Allah'a kavuştu gitti. Görmüyor musun? Ölüm bu kadar yakın. Dün camide bizimle beraber beraberdi, Davut ölmüş toprağın içinde. Nereye güveniyorsun da yani ben ölmem zannediyorsun kendine. Allah imanı da ya. ya. Dünyaya sarf olunmakla fani olacaktım. Allah'a verilmekle beni baki ettin. Misafir getiriyorsun da iftarı fıkaralarla açıyorsun değil mi? Dedi mi sana, sen yapıyor mu da biz yapalım? Eşyalını fıkaranın evine göndermeli. Evet. Yapsın demek riyakarlık olur. Bu din. Yelikini bile diye, diyemiyorum. Bir kole şeker komşumuza göndermiş diyorum da filan oğlu filan diyemiyorum. Riya olur yazık değil. Amel-i olur değil. Ama şimdi yenilmez kardeşim da. O verdiğin kahveltiler yok mu? Kabirden çıktın mı cennet nimetine tepsil olmuş kabrin oraya gelecek. Kabir. Huriler getirmiş buyurun. E, dünyalara sana fakir çıkarıya yedirttin mi? Şimdi bunu ye, onu kemala afiyetle yiyor. Dünyadayken fakir fıkaranın üstünü örttüydü. Elbise almış da giydirmiş. Gel yavrum senin baban yok, anan yok. Çarşıya getiriyorsun, baştan ayağa donatıyorsun. Hazır elbiseler var, çocuk gülerek koyup varıp geliyor. Yarın çocuk elbisesi olsa bile zehirleyeceğim diyor. Kabirden çıkar çıkmaz o elbiseyi cennet kullesine döndüreceğim, giydireceğim. Görüyor musun verdiğin azıcık bir şey ne oluyormuş? Ne olsun efendim sen giyiyorsun işte. Sen diyorum, ne diyorum, dünyaya sarf olunmakla fani olup gideceğim. Eski külla. Ama Allah'a vermekle beni bakı kıldın diye o sadaka söylüyor. Daha söyle benim. Beşincisi, elinde oldukça sen benim, benim muhafızım idin. Elinde para oldukça kasa alıyorsun, yiyorsun, içine koyuyorsun, yine korkuyorsun, yararlar diye daima beni muhafazaya çalışırdım. elinde olduğu müddetçe para. Bundan sonra ben senin muhafızın oldum diyecek. Bundan sonra ben seni muhafaza edeceğim. Diyorum ya, hassunu envaletün bir zekat dedim ya, zekat ile çevirin kendinizi, başınıza, malınıza, canınıza bir bela gelmesin diyorum ya. Onun için hani camiye ver, yani gelen amaya bir kendini kurtar. Yine yine devam ediyorum. Hadis devamlı. Ve ruya an Abdullah ibn Ömer radıyallahu taala an. Hoca hadisleri bırak. Bakıp çok yakın. Manalarını. Abdullah bin Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Hemen ya'mel mitkale zerratin hayren yara. Nazır olunca dedi ki ya Rabbi ümmetim hakkında bu çok az. Hemen ya'mel miskale zerratin hayren yara. Hayırdan zerre kadar yani elinde üzüm varmış Ayşe annemizin de bir sair gelmiş. O üzümden bir tane kalmış kendi yememiş o saile vermiş. Allah bunu da kabul eder mi ya Muhammed deyince bu ayet nazil olmuş. Hemen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Zerreyi haber vereyim mi? Güneş daha doldu ya, şuraya halıya pat pat vurur da toz çıkarsa, şöyle bir toz kıvranır ya, eline aldın mı hiç toz görünmez ya, bu kadar az olsa yine zayi etmeyeceğim diyor Allah. Zayi etmeyeceğim, ceplerine yazacağım yani mükafatı verilecek. Miskal, zerre bu işte. Allah hiç de duymamışsın. Bu yüzden şimdi bir daha buraya çıkmak size nasip olur mu ki? Yaşar mıyım, bugüne gelir miyim ki? Bu sene iller indiriyor, iller çıkarıyor. Rahatsızlığından gece gelip ne vuruyorlar? Gelecek sene bir daha varız vermeye muvaffak olabilecek miyim ki? Sen dinlemede gaflet ediyorsun, bir daha eline geçecek mi bakalım? Husumatı neye kaldıralım Allah aşkına? İşte ben dedim, baştan ayağa hakkımı helal ettin, siz de bana helal edin. Allah sizden de razı olsun kardeşim. Ümidim yok ki yaşamaya, ümidim yok. Yani geçti bunu. Hemen yağmel miskale cerrati nazil olunca geçti yarası. Ümmetim hakkında bu çok az biraz fazla Allah, Allah Zülcelal merrati yani sabırları sebebiyle ecirleri iki kat olacaktır buyurdu. Sabrederlerse iki kat veririm ümmetine habibim ben sakiyim ben. Bir şey verdim ikincisi veririm kendine. Kultu ya Rabbi. Hâdâ galîlim. Fî hakkı ümmeti kâlallahu teâlâ. Men ce'e bil haseneti fenehu aşri emsaliha. Bir dinlen mevzu o kadar tatlı ki, yani bağırmayı ne istemez. Şöyle hulusu kalbiyle dinlerseniz. Yine dedi ki, Ya Rabbi dinletme, bu da azdır, bir de on verirsen ne olacak, sen çok büyüksün tamam Ya Rabbi. Rabbim buyurdu ki, her kim bir iyilikle gelirse ona on misli karşılık veririm. Yok ya Rabbi. Bu çok az ümmetime. On misli verme. Ne olur. Sen büyük ağasın ya Rabbi. Bizi yoktan var ettin. Demek bir orucumuza on tezlik sevap. Olmaz bu ya Rabbi. Nazlanıyorsa Peygamberimiz Allah'a nazlanıyor. Bizim davat etilimiz Muhammed Mustafa. Allah'a iltica ediyor diye ki Kultu ya Rabbi hâzâ eylen galîlin fi hakkı ümmeti Kâle Allahu Teala meselüllezîne yunfikûne emdenlehum bu ayet diyordum bayan. Fî sebîlillâh ise mesele habbetin emsetet sefasenâ bile fî kulli sindilatin mi'etu habbe. Vallahu yudâifu limen yeşâ. Vallahu vâsi'un alîm. Hocam müjdeleri dinliyorum. Bu kağıtları öyle saklıyordum duyup da şeflenip de ibadetine yapmazlar diye korkumdan. Şimdi de 23-24 dem deriz öyle. Oruç tut da ağzı tepsersin de. Öteki yığınların ardında, e, kamyonların içinde oruç yersene sen sürün de. Allah sana az versin sen. Onu hiç hatırıma getirmem. Muhakkak Allah çok verecek. Dur bakalım ne buyurdu. Peygamberimiz buyurdular ki, ümmetin için yine bu da az ya Allahu Zülcelal Hazretleri buyurdu ki Allah yolunda mallarını harc edenlerin misali her başakta yüz tane biçilen yedi dallı bir etinin haline benzer. Allah kendi misali diyor. Yedi başaklı bir buğday verdim. Bire yedi yüz verilmiştir. Senin ümmetin bir sevap isterse, giderse ben yedi yüz misli sevap veririm onlara. Anladın mı Habibim? Allah dilediği kimseler için daha da arttırır. Allah'ın fazlı keremi çok geniş, her şahsın niyetleri ne çok iyi bilendir, niyetini iyi bilendir. Riya için bir şey yapma diyor. Gel görsün de aferin desin ki yapma Allah için yapacak. Riya anlamıyor. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ya Rabbi zikri ümmeti kalilin kalilin diyor diye. Şimdi diyor ki Peygamberimiz buyuruyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi zikri ümmeti enzelet tevihil ayet Menzellezi yukridullaha kardan hasenem ve yudâifehu lehu ev'âfen kesîrâ. Sadakallahul azîm. Ey dinleyin. Böyle derdi, derdi, yüz verdi, şimdi ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, ümmetimin muhlislerine daha artır. Yedi yüzde ne var ya Rabbi, sen çok büyüksün tamana. <laughs> İyice anlayın Yedi yüzde ne var ya Rabbi? Bire yedi yüz, bire yedi yüz, bire yedi yüz milyarlar olur. Habibim yok ya Rabbi daha ziyade ilersen beni memnun eden ben senin Habibin Resulümüm ben e, doğduğum zaman kulların ağzına vurdum dinlerim söylediği sözü oradan anladım Yer ki <laughs> Mevla yüzüm tuttum sana ya ilahi ümmetim ver kıl bana hızlı kan böyleli yeni doğduğunda secdede dini vahyi tahmid eder, hem getirmiş parmağı tevhid eder. Gebrenir doğdaşları söyler kelam, anlayamazsın nedirdi o imam. Der ki ey Mevla yüzüm tuttum sana, ya ilahi ümmetim der kıl bana. Anasından düştü öpüm böyle diyordu Muhammed Mustafa. Demek 40 yaşına varsın, peygamber olsun da aza kail olsun. Olmaz! bir tecrüb ümmetimi yakacak olursan ciğerin dünyan gibi yanır ya Rabbi. Yakma ben ümmetimi. Yakmam Habibim, yakmam. Ümmetimi yakmam. Cebrail aleyhisselam geçen gün günde demiştim, uykunun zamanı değil be, cennete girdik olduk. Görmüyor mu? Açıl açıl <laughs> Allah! aleyhisselam belki kimse yoktu o zaman o adamlar şöyle cesetlerine cehennem ehlinin haline bakınca yetmiş bin defa yetmiş bin defa peygamberimize inen Cebrail'in yüzü peygamberimize benzeyiyormuş. Yavrum dışarıda duyuluyor, kuyusalda, yani yeterli. Yani, yani, yani, yani, yani, yani, bura çok sıkıştı, tabi birkaç defa sıkıştırdık. Yine şöyle bir ara bulun, bak şu orada seyrek yer var, kurnazlar orada hafif yapıyor. Şurada da varacak. Ya bunlar böyle yerleşin de onlar da yatsınlar şurada boş yere. Bak bak bak böyle seyreşip geliyor. Azıcık doğrusu olalım ne olur. Siz de pek geç kalıyormuş kimse duymasın ya. Yani vaaz tükenmiyor bitiyor, size yeniden vaazlar açıp söylemek çok zor oluyor. Onun için Hoca korkuyor, kusurumuzu ne söylendiği öyle giriyor, kaçıyor biz. Hacıdır Rahmet Efendi camiye giremez oldum. Gideyim ardında dururum, benim benim tarlada geçirdiğim namazı neyi bilen bilen sayıyor. Bana diyor zannediyor, korkuyorum ben senden diyor. Yavrum işte biz iki hepsine oturmuş bir avucu. Elinde de makineli tüfek var. Ee, şöyle kekliklerini de ötüyor ya görülmüyor. Darama böyle rırt rırt rırt diyor. Ne vurabilirsen o başka. Bizimki bilerek bir usul söyleme değil. Sen namaz geçirdiğini ben ne bileyim, oruç yediğini ne bileyim, hırsızlık ettiğini ne bileyim yavrum ben senin zinaya gittiğini ne bileyim, kumar oynadığını ne bileyim. Ne bileyim ben senin sabaha e, gece yarısına kadar gözünü televizyonunda çürüttüğünü, kulağınla dinlediğini, ne bileyim ömrümü boşa geçirdiğini. Bunların hepsine abi bana dedi, bana dedi, bunu bana dedi. Çok duydum böyle şikayet, evimize vardın mı gelir yakın akrabamızdan. Ben vardım mı benim kusurumu alnımın çatına çat diyor diyor. Eğer biliyorsan Allah bin türlü Bu nereye böyle insanlar şüpheli olarak da kaçıyoruz ben. Ya şimdi mevzumuza gelelim. Ben bir kendime mendil ne arayayım? Ezan okundu. Onu ben kendim biliyorum. Sıkıştırmamanın için ne kadar kolay tezse o kadar tez konuşacağım ya yarın 70 yerinden bağlıysan gel. Affolman istiyorsan yarın 70 yerinden bağlıysan gel. Ben onu yetiştiremedim. Ne yapayım müjde vereceğim ama nereye geldik efendim? Şuraya gelmiştik. Bire 700 deyince Peygamberimiz dedi ki ziyade et ya Rabbi ümmetime az olur. Az olur. Allahu Teala muhlislara ameli ihlasla yapanlara daha artırırım dedik de şu ayeti kerime inmiştir. O kimdir ki? O kim ki? Allah buyuruyor. Onlar, o kulların kim ki? Bize diyor. Ne diyor? Allah'a en güzel, güzel halis niyet ile halis niyet ile bir suratta öndüç vermiş zekat vermiş, fıtra vermiş, sadaka vermiş, Allah onun mükafatını kat kat arttırır. Daha kat kat. yedi 700 değil. 700'ü 700 kelle kat kat ilerim. Kuluma verirken yarın mahşerde oh ya Rabbi diyeceksin ama şimdi zor gelecek sıcakta geldi oruç öyle yazdım ya o ağzım kurudu tükrüp kalmadı. Bunların mükafatı çok büyük ödeşilecek Müslümanlar. İnşallah, inşallah. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamberimiz daha durmuyor. Yani kaç, kaç diyor da Peygamberimiz durmuyor. Ne için durmuyor? Bizi kurtarmanın için. Mahkemede vurulur mizan terevi hak dergisi olur kazı. Mahşarat silenler izi yalın ayak yemiş gibi. Allah kazı olunca, hukmeden Allah olunca çok korktuğu için Peygamberimiz yalvarmaya yine başladı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zibli ümmeti senezzelet tâzihil âyeh İnnemâ yüveffas sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Anlamadık hocam biz Kur'an-ı Kerim'de. Türkçesini diyorum size. Ben sizi bir gün daha mahkum etmedim. Türkçe, Türkçe konuşu konuşu hep kulaklarınıza koydum ya Allah dışarı çıkarmasın. Amin. Allah nedametler versin inşallah. Allah şu kötü ahlaklarımızı iyiye tebdil etsin. Amin orucu kabul olanların tek işareti var. Yani orucu kabul olmuş kimsenin tek işareti var. Ne hoca o? Ramazan çıktıktan sonra namazını hiç geçirmiyor. Eski kötü arkadaşlarını bırakmış. Yeni Allah'ı zikreden, Allah'ı fikreden, beş vakit namaz kılan kimselerin yanına yoldaş oldu mu orucu kabul olmuş. Yok yine eski tas, eski hamam gibi olursa Oruç Oruçcağızı zayi olmuş zavallının kıymetine eyler. E işaretini verdim sana, ne olursan görsen. Peygamberimiz buyurdular ya Rabbi, ümmetimin sadıklarına daha artır. Kat katıla ne olur ya Rabbi kat kat olsa, yine bir sayı var, sayı var. 700 verdiniz bire, 700, 700 kere, kere diyorum bak, e, matematikçiler bilir, kaç e, milyon olur ben bilmem. Ben bilmem. Onlar da okumadım ben. Şimdi size bir de halimi söyleyeyim. Bir gün medresem yok benim. Bir günde yeni yazılan mektebim yok. Bir günde muallimin önünde eski yazılardan yazılarında yazım yok. Kendimi yetiştirmenin için bugüne kadar kitabı elimden bırakmadım. Mütemma diyen okurum, çocuklarımdan sorun. Yemeğe otururken kitap elimdeydi. Şimdi gözüm bozulduğu için bakamıyorum. Hacı Baba, anaları evlerim. Hacı Baba. Allah'ını seversen ha kitabı koyla falan ekmeğini ye. Ekmekten çok tahliydi bu kitap. Ekmekten çok tahliydi. İlmin geldiği ledünlü nezam diye. Bu aşırı hayırlı. o da emek verirken verirken hocasız nefis Hocasız nesiz olur mu hoca? Olur yavrum, Allah verdim mi olur. Nedir diyeyim, baban seni okutmadı mı da, tez baban vefat etti. Bir gün kitabın, şu kitabın penceremin önündeydi. okuyacağım babam da, en büyük hocanın birisi babamın yanına geldi. Hasan'ı okuyor mu Yunus'a dedi. Yok efendim bir şey lazım olur. da ona baktım. Hoca okudurum dese, ara ara müdürün ne, yanına varıp da ihbar edecek. Böyle gündeydik biz. İhbar ettiler mi?